Rekao je Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Prenesite od mene makar jedan ajet A rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ako govori ljepše od onoga koji poziva Allahu i dobra djela čini i govori ja sam doista musliman. Studio Tauhid Islamska omladina Beč Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil al-anbiya i mursalin Muhammad ibn Abdillah al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa salam et usliman Danas inša Allah nastavljamo sa jednim zanimljivim poglavljem vezanim za namaz a to je poglavlje o ezanu i ikametu poglavlje o ezanu i ikametu. Pozivam vas da strpljivo saslušate. Inša Allah ima dosta korisnih stvari. Prvo šta je ezan? Ezan. Ezan. U arapskom jeziku ezan je nije poziv, nego obavijest. Oglašavanje. Oglašavanje. Ezan je oglašavanje. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala za oni koji ne ostave kamatu fe'zenu bi harbim min Allahi wa Rasul. Obavijesti, objavili ste fe'zenu. Dali ste ezan. Dali ste, oglasili ste rat Allahu i Allahovom poslaniku. Time što i dalje uzimate kamatu, što niste ostavili kamatu. Znači, obavijest. Dobro. Šta je u šerijatu ezan? Ezan je u šerijatu obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala zikrom kojim se oglašava oglašava ulazak namaskog vremena. Ulazak namaskog vremena. Ili oglašava se namaz. Proglašava se namaz. To je ezan. Dobro, a šta je ikamet? Ikame je od kame, znači stojat. Ikame učiniti da stoji. Znači, uspostaviti. Ikamet znači uspostavljanje. Je tako? Ezan je oglašavanje ulaska vremena. Znači ušlo je vrijeme. Ali još još nije uspostavljen namaz. A i kamet se uči kad se uspostavlja namaz. Kad se uspostavlja namaz. Znači isto tako i kamet je oglašavanje uspostavljanja namaza. Ezan je oglašavanje ulaska namaskog vremena a i kamet je oglašavanje uspostavljanja namaza, znači da tad namaz počinje. Šta je bolje? Ezan ili i kamet? Ezan je bolje. Zato što je ezan, znači uči se za šire obaveštenje. I, javn, I javan je, javni, znači za, poziva sve na namaz a i kamet samo one koji su već došli da pa okupi da stupe u namaz Allah najbolje zna drugo pitanje šta je bolje između ezana i kameta i imameta šta je bolje u jezin što radi uči ezan i kamet ili imamet a? šta je bolje imamet, što je bolje imamet? Farz je jezan. A, mujezin je bolji. Imali ste tu lekciju? Gdje ste imali tu lekciju? Bila ovdje. Znači, učenje jezana je, Allah najbolje zna bolje. Jer u tome, znači, pozivanje tom javnom ja, ispoljavanju javnoj manifestaciji namazu. Jednom od, od stubova stubova islama. Neko će reći da je poslanik sallaha alaihi vselem Ebu Bekr da su oni svi bili imami, a niko nije bio mu jezin od njih. Nemamo, dakle, e, to je zato što su oni bili zauzeti time, ali imamo tekstove hadisa koji govore o fadlu ezana, u vrijednosti jezana, u onoga ko uči jezan i tako dalje. Šta je jezan? Sunnet, stehab, vađib. Šta je ezan? Vađib. Znači, mora se učiti ezan. Vađib. Dobro. Šta je dokaz? kakav je vađib prije prvo da pitamo kakav je vađib vađib svakog muslimana fard imamo fard ajn i fard kifaje šta je ovo fard ajn ili je fard kifaje fard kifaje kad bi bio fard ajn onda sve ovde što nas ima svi bi morali proći teza jel fard ajn šta znači fard ajn fard svakog pojedinca a šta je fard kifaje fat kifaje da je bitno da se to uradi. Ne mora i svi. Neko ako uradi spada obaveza sa ostali Ako jedan čovjek prouči jezan, spada obaveza sa svih ostalih. A zato je fart kifaje. Ste razumeli? Ako ne čuju, a imaju svoj drugi džemat, onda i njima fart. Onda ima fart. Dobro. Znači fard je. Fard je samo kad su kod kuće, dakle, ili i kad su putnici. Isto. Fard je i na putu i kod kuće. Dokaz za to je kada je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao Malik ibn al-Huwairith i njegovom još jednom saputniku koji su kretali na put kad im je naređivo i govorio šta će raditi na putu kaže idha hadarati salatu fel ju edzin ahadukum je dvojica putuju i kaže poslanik sallahu alaihi sallam kad dođe namaz neka jedan od vas prouči ezan kada dođe namazko vrijeme neka jedan od vas prouči ezan neka prouči ezan naredio im poslanik sallahu alaihi sallam Znači da je vađib. I šta još znači, bili su na putu, da je vađib i na putu i, i kad nisi na putu. Uvijek je vađib. Ovo je vađib, znači, kome je vađib? Ha? Muškarcima. Kad kažem muškarcima, vađib muškarcima, šta to znači? Šta znači kad kažemo vađib muškarcima? Da nije vađib jednom. Ako kažemo vađib muškarcima, znači kad se jedan zadesi sam negdje, nije mu vađib da učeza. Ste razumeli? Znači ne, nije njemu vađib. Iako se prenosi hadis, gdje poslanik sallahu alaihi sallam govori o pastiru, koji je sam na vrh brda čuva, ez, e, čuva ovce, pa prouči jezan, pa klanja namaz, Allah subhanahu wa ta'ala mu zato zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje da će zato biti nagrađen to upućuje na to da je to dobro da je mustahab poželjno da on prouči jezan međutim nije mu vađib nije vađib kad je čovjek sam negdje na putu i negdje da uči jezan ali ako ima grupa onda im je vađib da prouči šta, da prouči ezan. Bujr. Nije grijeh ako sam ne prouči ezan. Onda mu je sevap. Ima nagradu. Ima nagradu. Dobro. Znači, vađib je muškarcima. Dobro, a šta je sa ženama? Dobro, ako im nije vađib, je im haram? Hm, je li im haram da uče ezan? znači ako se čuje glas ako bi se čuo njihov glas bio bi haram bio bi haram dobro a i kamet i kamet ako su žene same negdje ako su žene same negdje nije dakle moglo bi Allah najbolje zna moglo bi biti da im steha da i poželjno da prouče i kame da bi se okupili i poredalo namaz Allah najbolje zna znači to je što se tiče žena dobro i kameti i kamet znači ako je sam sa ženom još uvijek nisu ljudi nema nema dva čovjeka još uvijek je sam ako bi proučio ezan svakako zato ima nagradu mustehab je je ako bi proučio ezan mustehab a najbolje je da klanja u džemat najbližim pa ljudima znači muškarcima i na putu i kod kući. Za koje namaze? Za pet dnevnih namaza. Dobro, za pet dnevnih namaza, u pet dnevnih namaza ulazi šta još? I džuma. I džuma se ubraja u pet dnevnih namaza. Zašto? Zato što se klanja, kad se klanja džuma, ne klanja se podne. Dobro. Znači, za pet dnevnih namaza za pet dnevnih namaza. Šta to znači da se ezan nauči za za Bajram, da se ezan nauči za nijedan Bajram, da se nauči za dženazu, da se nauči za duha, za teraviju se nauči ezan, za pomračenje, za namaz, za pomračenje sunca i mjeseca se nauči ezan. Ko bi proučio ezan za ove namaze, šta bi to bilo? Bidat novotarije, haram. Znači, uči se samo za pet dnevnih namaza i za džum. Kojim salavatom? Učenje salavata učenje salavata za posebne prilike, ko što je ponedeljak, nedelja najveće, četvrtak najveće, znači uči petka i uči ponedeljka. Zatim učenje salavata petkom, ranije pred džumu, je bidat, bez ikakve sumnje. ili prije i kameta ako uči salavat. Isto je bidat. U stvari ne uči prije i kameta, nego prije sunneta, poslije zana. Da bi ljudi ustali da klanjaju sunnet, on ne ustaje niko dok on ne preuči salavat. Dakle, sve sto to bidat. Sve sto to novotari. Zašto? Petkom kaže, pa eto lijepo je da se ljudi upomenu da je džuma, pa zato da se ljudi upomenu da je džuma, uveo je Osman radijallahu anhu ezan prije džume dva ezana prije džume. Jedan ezan prije džume na nekoliko, na sat vremena, a drugi ezan prije kad počinje kutva. I to su dva ezana. Ste razumeli? Znači to je. E sad, obzirom da su oni ovaj ezan prije, prvi ovaj ezan za džumu, pomjerili pomjerili skroz do pred sami, dakle, ne klanjaju ni sunnete, ni na file ništa ne klanjaju dok se ne pruči taj ezan onda im se pojavila praznina treba je nečim da oglade se prije da, da, da je džuma e zato su posegli za salavat u stvari onaj ezan koji uče kad nastupa tačno podnevsko vrijeme taj ezan bi trebalo učiti prije na sat vremena prije, da tim ezanom upomenu ljude da je petak. Ljudi kad čuju u pola 12 uči ezan ili u 11 uči ezan, šta će pomisliti? Petak. Petak. Svatit će da je petak, jel tako? Jer svakim drugim danom uči tek kad dođe vrijeme namasko. Jel tako? Kad dođe podne. A petkom uči u 11. Znači, hej ljudi, petak je drugi jezan kad zauči tad je imam već na mimberu i to je taj drugi jezan poslije kojeg šta je neispravna i batal trgovina ako se dogovori na trgovina poslije tog drugog jezana kad imam se već popne na na mimber taj ugovor je batal ne priznajem se ne priznaje se. Zato, braćo, kad se priprema i tamo ni stolovi ispred, da se prije pripremi. A ne kad se imam popne na vimber. Onda više nema priprema za trgovinu. Ste razumeli? Znači, to je taj ezan. I svi ovi salavati za koji ste pitali su bidati. Jer poslanik sallahu alaihi sallam sa shadma se dogovaru kako ćemo oglasiti namaz. Pa šta su predlagali? Bubanj, rog, zvono. Dok nije, Omer radijallahu anhu, jest, i Zaid radijallahu anhu, dok nisu usnili san i usnili ezan. Pa je poslanik sallahu alaihi wa sallam dobri. Znači, ezan je ostao sredstvo za oglašavanje namaskog vremena. Nikad, nigdje nije zabilježeno da je to bio salavat. Nigdje nema. Uvijek je to ezan. Čak je ezan oglašavanje za neke vanredne situacije i okupljanje neko vanredno. U selu u selu nešto se dogodi, neki iznenadan, ne ne, ebeden, iznenada se nešto te, desi u selu u kvartu gdje stanujemo u kvartu treba ljudi da se okupe da se jel, dogovor pravi javna neka rasprava šta? prouči sezan ljudi čuju ujutru 8 sati uči sezan šta će svi pravo u džaviju odazivaj se ezanu vidi šta je dakle ezan je ostao kao poziv ljudima da dođu na zbor, na zbor. Ili za namaz, ili za bilo šta drugo. Uvijek ezan. Kad je ezan i za nešto drugo mimo namaza, kako će onda za namaz biti salavat? Ne može. Znači, hajr. Dobro. Kažu neki učenjaci da je ezan za oglašavanje namaskog vremena kad se hoće da klanja namaz u njegovo vrijeme. Ako se klanja izvan njegovog vremena, onda da nije vađiv da se uči jezan. Šta mislite, o ovo ispravno? Nisi razumio. Ako se klanja namaz u njegovo vrijeme, uči se ezan, je tako? U tome se svi slažu. Ali ako se klanja namaz izvan njegovog vremena, je li onda vađiv da se uči jezan? nakaza, još da kažu nakaza. Znate šta vraću? Ispravno je da je ezan kad god se klanja. Svejedno u namaskom vremenu ili van namaskog vremena. U Ovdje još, nemoj da neko shvati da se može namaz klanjati izvan namaskog vremena. Ne može. Nego, nego, Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj od bitaka bio sa ashabima. I kad su se umorili od hoda, mislim da se radi na, o vraćanju u Medinu nakon opsjedanja Taifa. Allah najbolje zna. Vraćali su se i dugo išli, dugo išli, umorili se, dobro su izmorili i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da odmori. A Bilalu naredio da uči jezan za sabah. Da uči jezan za sabah. I Bilal je dežuru čekao kad će zora. Svi su pospali i Bilala je probudilo sunce kad je ugrijalo. Svi su ustali. Kad je ugrijalo sunce, prigrijalo, onda se Bilal probudio. Radi Allahu anhu kada je se probudio izišlo sunce prošao sava poslanik sallahu alaihi ve sellem naređuje da uzješu na deve pokret i nakon što su malo odmakli sa tog mjesta, nije htio na tom mjestu, nakon što su odmakli sa tog mjesta, naredio Bilal da uči jeza. Jesu klanjali u namaskom vremenu? Nisu, znači klanjali su van namaskog vremenu ipak je sallahu alaihi wa sallam, poslanik sallahu alaihi wa sallam redio da se uči jeza. Je li tako? Međutim, ako ozbiljnije posmatramo ovu situaciju, ovo nije izašlo iz namaskog vremena. Kako nije izašlo? Jer namasko vrijeme poslanik sallahu alaihi wa sallam odredio za onoga koji je budan, je li tako? Koji je svjestan. I tako dalje. A za onoga ako prespava ili zaboravi, šta je poslanik sallahu alaihi wa sallam rekao? Men من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها znači onaj ko prespava namaz ili zaboravi za njeg neka ga klanja kad ga se sjeti znači oni su praktično za njih je nastupilo namasko vrijeme kad su se probudili e to je drugo ovo je se desilo jednom nije ni u mjesecu, jednom u životu se desilo Allahom poslaniku sallahu alaihi wa sallam. Jednom. Jednom u životu. Jednom u životu. Zašto? Da ostane, znači da se pokaže kako se treba postupiti ako, ako prespavaš jednom u životu, da znaš kako ćeš postupiti. Ako se desi jednom slučajno, ne daj Bože, u životu da prespavaš, da znaš kako ćeš postupiti. Znači, to je zato. Znači, nje, oni su ipak u njegovom vremenu. U svakom slučaju, u svakom slučaju, ako se misli na spajanje namaza, na primjer, podne i kindije i akšama i jacije, ako se klanjaju u jednom vremenu, onda neki kažu da je to izašlo namasko vrijeme, a drugi kažu nije to, u tom slučaju je jedno namasko vrijeme i za podne i za kindiju. Ste Dakle, u svakom slučaju, kad god se klanja, tad se uči ezan. Tad se uči ezan. Svejedno, da li je odma znači, u namasko vrijeme, ili nekad kasni. Kako može biti kasni? Poslanik sallahu alaihi wa sallam, kad bi bila velika vrućina, naredio bi Bilalu da odgodi ezan dok malo ne zahlani. Nije naređivo da se uči ezan u podne u minutu, kad najviše grije, nego skroz blizu i kindijskog vremena, kad sunce dobro nagne prema zapadu, onda bi na naređivo bilo da uči ezan za povodne, pa bi klanjali povodne. Ste razumeli? Znači, uči se nam ezan onda kad, kad se trebaju ljudi da pozovu na namaz. Da se pozovu na namaz. Dobro. Znači, rekli smo da je vađib, ezan je vađib ljudima bili na putu ili kod kuće. Jednom pojedincu je sunnet. Mustehab. Kad kažemo sunnet, znači mustehab. Poželjno. Ne mislimo da je sunnet od od praksi Allahovog poslanika. Ne. Nije to bilo od praksi Allahovog poslanika jer on nikad nije sam klanio. Je li tako? nego u smislu poželjno je poželjno je da prouči ezan čak i kad sam klanja ako se pusti kaseta kastofonovići ako se pusti kaseta to nije ezan time nije spala fart kifaje jer još uvijek niko proučuje ezana nije jel neko proučuje ezan Nije. Rekli smo da je fard kifaje. Znači da je vađib je jednoj grupi ljudi da neko prouči ezan. Ako uzmemo kastofon oni pustimo ezan, je li neko prouči ezan? Nije, niko još uvijek niko nije proučio ezan, braću. Halal te, braću. Sustegnite se malo. Znači, puštanje kasete još uvijek niko, puštanjem kasete još uvijek niko nije proučio ezan. Zašto? Ezan je ibadet. Jer šta smo rekli u definiciji ezana? Šta je ezan? Ezan je ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala određenim zikrom kojim se oglašava namasko vrijeme, je tako? Ibadet. Može li puštanje kasete biti ibadet? Ne može. Jer onda bi mogli i snimiti video kasetu i okupe se ljudi gdje je hođa pritulji tam to dugme klanjajte za njim da vam kažem da vam kažem islamska zajednica ja, ja znam da je, da je islamska zajednica se ogradila od toga oni su dali proglas da, bi, da im niko ne bi mogao prigovoriti ne znam kao fetvu neku, da se mora učiti ezan. Ali ne idu zatim, pa poslije da provjeravaju da li se to ispoštuje, nego se time samo ograde. Ako im ko šta prigovori, kaže, pa mi smo rekli da oni moraju učiti ezan. Ništa više. A i dalje se prećutno odobrava ta pojava. Vi trebate da znate da time nije spala obaveza. Znači da, da ezan se mora proučiti. Proučiti. Ukoliko, ukoliko se nađete u takvom džematu, i osjetite da ne možete dakle mora, imate obavez da opomenete da pokušate to ispraviti da makar dok ste vi tu ako je taj imam neće da prouči ezan onda da mu kažete dobro ja ću proučiti ezan mogu li ja proučiti ezan i tako dalje znači da pokušate taj problem nekako riješiti ako ne može onda je grijeh svakako njegov onda je njegov grijeh onda nije vaš ako ste dali vi sve od sebe da, da se ezan prouči, onda je grijeh njegovog, poslije toga nije grijeh vaš. Vi možete klanjati sa njima u džematu. Dobro. Kaže, vodi se rat protiv onih muslimana koji ostave ezan. Zašto? Prenosi se u Buhariju. Znači da je sahih. U Buhariju se spominje da bi poslanik sallahu alaihi wa sallam vodio znači kad bi išao u, u boj i došao do nekog mjesta i naroda sačekao bi i vidio ako prouče ezan ako ne prouče ezan onda bi se pripremio za borbu protiv njih za borbu protiv njih bilježi ga Buhari uopšte za ne spominje se da je sabarski moguće da je, da je sabarski zato što bi obično jel jest hajrinšao u svakom slučaju ezan znači oni koji ga ostavi da li ti znači da su oni sad kafiri ne znači vrać nego su ostavili vađib ispustili si vađib a nije ne mora da znači ako se protiv nekoga vodi rat da time se smatra kafirom. Nekad se može rat voditi protiv muslimana, tako, koji neće da budu pokorni, neće da slušaju. Dobro. To je što se tiče ezama. Jest, vađib, sad smo govorili. Znači da je vađib i na putu za grupu. Za grupu evo te braći, kogod nešto prečuje, neka slobodno upita. Neka slobodno upita. Dobro. I kamet je isto tako vađen. I kamet je isto tako vađen. Nije za pojedinca, za grupu. Za grupu. Međutim, ako se nalazimo u mjestu gdje se ezan proučio, a mi nismo iz opravdanih razloga išli u taj džemat čuli smo možda i daleko ili tako dalje ili smo zanijetili spojiti zbog neke svoje nužde i tako dalje onda ako smo čuli taj ezan kad mi kao grupa ponovo hoćemo da klanjamo nije nam vađiv da učimo ezan ponovo dovoljno je taj ezan koji smo čuli koji je proučen u tom mjestu Znači, u jednom mjestu je dovoljno da se jedan ezan prouči. Svaka druga grupa koja hoće u džematu da klanja, nije obavezna učiti ezan. Dovoljno je da prouči i kamet. Onda treba proučiti ezan. Onda treba proučiti ezan. I nismo čuli ezan. Onda ćemo učiti ezan. E sad ćemo govoriti o ezanu, o načinu učenja ezana. Prije toga, sunet je, znači, sunet je za žene. Mustahab, ne u smislu sunet, sunet Allahovog poslanika, nego poželjno, mustahab, Allah najbolje zna. Za pojedinca kao jezan. Jest, ako ispusti kamet pojedinac sam, jeste za farzu znači ako ispusti onda to njemu nije obaveza nije mu vađib nije zan ni kamet ne nije nije mu vađib nije ušao namaz nije mu vađib dobro haram je uzimati nadoknadu za ezan haram je uzimati nadoknadu za ezan znači uzimati nadoknadu ne u smislu ne u smislu da neko kaže ko će učiti ezan, ja mu dajem toliko i ja kažem ja ću. To nije haram. Haram je da se napravi ugovor da mi kažem ko bi nam bio mu jezin, kaže ja ću biti mu jezin. Al plata je toliko, toliko, da se dogovori, znači da se dogovori kao plata. Znači da bude da bude iznajemljen kao mu jezin. E to je haram. Međutim, ukoliko se ukoliko se iz Bejtul Mala iz Bejtul Mala iz državne blagajne odredi onaj ko vodi računa o državnoj blagajni odredi platu mu jezinu to je halal to je halal zato što je državna blagajna osnovana radi čega radi potreba muslimana radi muslim, radi potreba muslimana. A jedna od potreba muslimana je da se u svakom mjestu oglašava namasko vrijeme. I onda je dozvoljeno iz državne blagajne iz Bejtul Mala da se plaća. Da se plaća. Međutim, kažu da nije dozvoljeno ako se javi neko ko će to raditi bez nadoknadi. Ako se javi neko ko će raditi bez nadoknade, nije onda dozvoljeno uzeti nekoga ko će uzimati nadoknadu. Zašto? Zato što se time štiti Bejtul Male, štiti se i metak muslimana. Štiti se i metak muslimana. Dobro. Kaže da je od uslova da mu jezin ima glas. Kakav glas? vidiš. Mi kažu lijep, a ne mora da znači. Jak, može da znači da ima jak, prodoran glas. A najbolje je da ima i jak i lijep. Jel tako? Znači mu jezin od, mu jezin od njegovih šartova je da ima jak i lijep glas. Drugi šartova, drugi šart je da bude emin, povjerljiv. Šta znači povjerljiv? da ne uči jezan kad nije još vrijeme. Znači da bude povjerljiv, da ne uči jezan prije vremena, da se ljudi ne bi prije vremena omrsili, da ne uči jezan prije vremena ujutru, prestanu ljudi jest, a mogli još jest. I tako dalje, da bude povjerljiv. Treći, da bude od onih koji znaju namaska vremena. Koji znaju namaska vremena. Zašto se ovo spominje? zato što se prije dakle nije bilo sata nego se gledalo namasko vrijeme pa da bude od onih koji znaju prepoznat kad je koje namasko vrijeme prestupilo kad je nastupilo namasko namasko vrijeme znači treba da ima jak glas treba da ima lijep glas i treba da ispravno uči da ispravno uči E ovo ovde, kod nas mi imamo dosta pjevača, ali malo onih koji ispravno uči. Šta znači ovo ispravno? Znači da uče ezan izgovarajući ispravno sa stanovišta arapskog jezika, da ne promijene značenje. Da ne promijene značenje. Kod nas je raširena jedna druga neispravnost recimo oni jezane na kasetama, oni su ispravni sa stanovišta arapskog jezika, ali su neispravni sa stanovišta izvedbe, načina na koji se jezan uči, gdje se, šta? A, a, a, a, to je neispravno. Gdje se uvode nagamati, znači nagamati note pjesničke i pjesmarice. To je nepoželjno u ezanu. Međutim, nekvar je ezan, ispravan je ezan, smatra se da je proučen i, i tako kad se prouči, ali je mekruh, nepoželjno. Nepoželjno da se u ezanu puno zavija, da se izvodi kao pjesma. Jer ezan nije pjesma. Nego da se po tertilu izgovori kao što se ezan, kao što se Kur'an uči po tertilu. Je tako? I Kur'anom se ne pjeva, nego se uči po određenim pravilima. Znači, treba da bude za ezan, treba da bude povjerljiv. Inače, za sve obaveze u islamu trebaju šartovi, jel tako? Snaga i povjerenje. Tako, da bude jak glas i da bude povjerljiv, vidiš, treba snaga i povjerenje. Dobro, nekad imamo povjerljivog, ali slab. A imamo drugog, jak, ali nije povjerljiv. Kome je dat prednost? Povjerljivom. U većini slučajeva povjerljivom, ali nekad se daje prednost jakom nadpovjerljiv. Zavisi od toga o kojoj se ulozi radi. O kojoj se ulozi radi. Naprimjer, kadija, tu se daje prednost povjerenja. Iznad svega. Kadija. U kadiluku. Da sudi, presuđuje ljudima i tako da U nekim drugim stvarima manje se obraća pažnja na povjerenje, bitna je čvrstina, snaga. Treba jak, ne treba povjeriti. Dobro. Ako u nekom mesđidu ima određen mu jezin, nije dozvoljeno nikom drugom da uči jezin. Ako ne ima, onda se svaki put jel, daje prednost onome koji je najbolji po ovim po ovim kriterijima. Znači, najprodorniji, najljepši i najispravniji uči. U tako. Povjerljiv je i tako najboljem se daje prednost. Ako se ne mogu da dogovore ko je najbolji, a otimaju se, ne kocka, nego kura. To se zove kura, znači izvlačenje. E, znači izvlačenje na bilo koji način na bilo koji način izvlačenje da li da se sakre ispod prsta ili da se na bilo koji način izvlačenje izvlačenjem se odluči ko će učiti teza zašto u šerijatu često izvlačenje može biti uzeće kao presudno kad dođe do toga da se ne možemo dogovoriti ajde izvlačimo pa koga se izvuče tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi kretao na put u sahih hadisima šta? Od svih svojih žena vodio jednu na put. Koju će povesti svaki put? Kad bi se one dogovorile? Zato poslanik sallahu alaihi wasallam je izvlačio koju izvuče povede sa sobom na put. Dobro. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, znači bilo je izlačenje pa je jedno od njih vodio sa sobom na put. Dobro. Kako se ezan uči? Ezan ima 15 rečenica. Kako 15? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Četiri. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله شيست أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وسن حي على الصلاة حي على الصلاة دست حي على الفلاح حي على الفلاح دوانيست الله أكبر الله أكبر تشترنيست لا إله إلا الله بتنيست أزاني ما بتنيست رجانيست Ovo je Bilalov ezan. Ovo je Bilalov ezan. Drugi ezan koji se spominje od Ebu Mahdure ashaba kojeg je poslanik sallahu alaihi sallam podučio ezanu i ostavio ga u Mekke. Ebu Mahdure imaju dva, dvije predaje. U jednoj predaji ima 17 rečenica, a u drugoj ima 19 rečenica. Kako? u predaju u kojoj ima 19 rečenica ima ovih 15 koji smo mi nabrojali s tim što se dva šehadeta ponavljaju prvo u sebe pa onda na glas znači ima 15 plus još 4 19 kako uči Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar do sad je sve isto e sad prije nego što naglas kaže ešhedu la ilaha illallah izgovori u sebi I onda naglas. Prije što naglas izgovori ešhedu enne Muhammeda Rasulullah, u sebi izgovori ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. I onda naglas izgovori. I tim poduplavanjem dobije 19 rečenice, je li tako? Ovo je isto predaja sahih. Sahih. I treća, 17. 17 kako? Umjesto četiri tekbira naprijed prouči samo dva kaže Allahu akbar, Allahu akbar. I onda prije nego što naglas izgovori šehadat, izgovori prvo u sebi. Pa opet drugi šehadat prije nego što izgovori naglas, pa izgovori u sebi i ispadne zbir sedam izdrečenica. Ste razume? Znači imamo tri načina učenja ezana. I sve tri su ispravne. Sabah dodaje se esadatu hajru minan naum i on ima sedamnest. Jeste razumili, braći? Ovo je što se tiče ezana. Bitno je napomenuti da je svaka od ovih predaja ispravna. I da se nikome ne može reći šta tu ti, kako tu ti. Znači, ispravno. Dobro. Što se tiče ezana, trebalo bi nekad, najispravnije bi bilo nekad učiti ovako, nekad matko. Time se oživljava i sunnet. Ali ako bi se time ljudi zbunili, ako bi se fitna izazvala, onda treba onako kako su ljudi od, od jedna od tri ova načina izabrali. Dobro. Kaže za Ezan juratiluha, znači uči ih po tertilu. Polako, glasno izgovara. Po tertilu. Kao što uči Kur'an. Ste razumili, braću? Ezan može učiti čovjek pod abdestom. I to je najbolje. Može ga učiti čovjek i bez abdesta. Nema nikakvi smetnje. Ako bi ga proučio koji je džunup, to bi bio mekruh. To bi bio mekruh. Dobro. Okrene se prema kiblu. Kad uči jezan, okrene se prema kiblu stavi prste u uho, zašto? Da bi mogo da bi mogo biti glasni. Jer kad se začepe uši, onda može biti može biti glasni. Dobro. Osim haja ala sala i haja ala fala, znači okrenuti je prema kibli. Samo na haja ala sala i haja ala fala okreće se lijevo i desno. Kako se okreće lijevo i desno? neki kažu da kad uči će da kaže hajja ala sara jednom se okrene hajja ala sara na desno drugi put hajja ala sara na lijevo hajja ala fara jednom se okrene na desno drugi put se okrene na lijevo jedni kažu tako drugi kažu ne hajja ala sara hajja ala sara oba dva puta hajja ala sara na desno hajja ala fara oba dva puta na lijevo i ovo je drugo ispravna. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ono što je bitno napomenuti je da bi praktično tokom čitavog vremena izgovaranja hayya ala sala trebalo biti okrenuto na desno. I čitavo vrijeme dok se izgovara hayya ala sala treba biti okrenuto na lijevo. Treba biti okrenut na lijevo. Dodaje se na sabahu es salatu hayrum minan nav. Zato što je bila to govorio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu to odobrio i potvrdio. As-salatu khairun minan an dva puta. Ovdje ima par pitanja, mi ćemo pokušati inšallah dok završimo ovo što smo zanijetili. O čemu se radi? Šta je još bitno napomenuti? Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem učila su se dva ezana za sabah stvari, jedan je bio, nije bio za sabah. Jedan je bio pred Zor, koji je učio Bila. I u njem nije bilo haja, nije bilo esalatu hajro minanna. Učio je pred Zor. Jer kaže poslanik sallahu alaihi sallam da taj ezan zašta? Da one koji spavaju da se probude. A one koji klanjaju da ih opomene. Da je blizu Zora. Oni koji klanjaju da ih opomene. Znači jedni drugi da se pripremi. O se radi? Onaj ko hoće da posti, da zna da je ostalo samo toliko vremena da može još jest i tako dalje. A onaj na, e, ezan za sabah učio se tek kad iziđe zora. Tek kad iziđe zora, onda je učio Abdullah ibn Um Mektum. On bi učio ezan i on je spominju Es salatu hajru minan. U većini slučajima u većini slučaja. Znači, to su ta dva ezana. Druga stvar, treba shvatiti da se nekad u tekstovima hadisa i, i zove ezanom. Tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je između svaka dva ezana namaz. Znaš što se ovo misli? Znači, između svakog ezana i ikameta je namaz. Ste razumili, braći? Znači između svakog ezana i kameta je namaz. Između svakog ezana i ikameta je namaz. Zato učenjaci kažu do je kaže Osman za džumu treći ezan. Gdje je treći ezan? Stvari bila se već prije dva ezan i kamet. I onda je Osman prije ovog prvog ezana, prije hutbe same, dodo još jedan. Pa su ispala ezan, ezan i ikamet a kaže se tri ezana stvari dva ezana i i kamet dva ezana i i kamet zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ashabima klanjajte pri akšama klanjajte pri akšama klanjajte pri akšama ko hoće na što se ovo odnosi poslije ezana za akšam poslije ezana za akšam zato je najmanja pauza između Jer poslanik sallallahu alejhi ve kaže između svaka dva ezana je namaz. Najmanji namaz je dva rekata. Znači da pauza između svakog ezana i i kameta treba da bude najmanje dva rekata. Dva rekata. Da se obavi dva rekata, da se pripremi i da se obavi dva rekata. I kamet isto tako imamo više, imamo tri vrste i tri načina učenja i kameta. I kamet se uči kao ezan da se uči po tertilu, nego se uči brži. Uči se brži. I kamet imamo tri, znači, kao što imamo tri načina učenja ezana, imamo tri kameta. Jedan i kamet je kao Bilalov ezan. 15 rečenica. Ste razumeli? 15 rečenica. Kako? U stvari ne može biti 15 nikako, 17. 17 zato što se dodaje kad kameti sara. Kad kameti sara. To je ispravno. I zato sam rekao da je jako bitno da ovo saslušamo. Zato što neki osporavaju to. A i to je došlo sahih predajom. Ispravno, 17 trčenica. Da se uči kao Bilalov ezan i da se doda dva puta kad kameti sara, kad kameti sara. To je jedan način. Sahih predajom došlo. Sahih predavijom je došlo i ovo što se ovdje najčešće praktuje kod nas, a to je 11 rečenica. Sve se govori po jednom, osim tekvira na početku, tekvira na kraju i kad kameti sada. To se govori po dva puta. I treći način koji je također ispravan je da se sve proči po jednom osim kad kameti sada. I tako će ispast devet rečenica. Znači devet, jedanest ili sedamnest rečenica. Tako da ako neko prouči ovako ili onako, ne treba osporavati. Ne treba osporavati. I kamet uči onaj koji učio ezan. Znači onaj koji učio ezan. Ako je on oglasio namaz, onda treba da na ulazak namaskog vremena on treba da oglasi, najlogičnije da on oglasi i šta? I uspostavljanje namaza. I uspostavljanje namaza. Ezan i kamet su ispravni samo ako se uči red. Znači mora biti redoslijedno. Ako se šta preskoči, mora se vratiti ono što je preskočeno, pa od njega nastaviti do kraja redoslijedno. Jeste razumeli? ako poslije šehadeta kaže prvo haja ala falah onda će stat vratit se pa reći haja ala sara haja ala sara pa onda haja ala falah haja ala falah kad se kaže mora redom znači mora redom kojim je došlo u predaju u hadisima šta to još znači to još znači da se ne smije mijenjati riječ mora se reći ako je Allahu akbar mora se reći Allahu akbar ne smije se reći ništa drugo kao što je Allahu A'zam. Allahu A'zam ima skoro isto značenje koji Allahu Ekber. Ali, ne, ali je neispravno. Mora se reći Allahu Ekber. Ako se prevede na turski, neispravno. Neispravno. Mora se učiti onako kako je došlo u šerijetu. Znači, redoslijedom i onim riječima koje su, koje su učene. Znači, umjesto haja ala sala, dođite na namaz, ne može, ne može se reći akbilu ala sala. Dođite na namaz, isto u arapskom jeziku, međutim neispravno. Kad je neispravno, drugačije reći na arapskom jeziku u istom značenju, kako će biti dozvoljeno turskim jezikom? Neispravno. Znači ibadet koji je ustanovljen onako kako je ustanovljen šerijatom. Za, na, znači ezan je ibadet i ispravan je samo od muslimana. Ne može ga učiti, ne može ga proučiti kafir, pa da bude da spane obaveza sa muslimanom. E, ovdje dolazimo do jedne bitne teme koja je bitna za nas, a to je znači ispravnost. Ispravnost se ogleda u tome da se prouči ispravno onako kako treba, bez znači pjesmarice, bez da se pjeva, nego da se prouči po tertilu kako treba, to je s jedne strane. I s druge strane, da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne promijeni značenje. Kako se mijenja značenje? Ako bi neko rekao Allahu akbar često ćete čuti Arape, Turke i ove da ovo na kraju akbar potegnu to promijeni značenje. I to je neispravno. Taj ezan je neispravan. Treba ponovo učiti ezan. Ekbar. Znači, ekbar. Nema dužine. Ekbar. Nema dužine. Ako napravi dužinu, onda je rekao nešto drugo. Jer akbar, akbar u arapskom jeziku je množina, množina od riječi, od riječi tabl. Bubanj ili što se kod nas dešava da umjesto k kažu eg g egber egber znači prašnjav a ekber najveći znači ti bi promijenili značin i takav ezan se mora ponovo pručiti to je neispravno to je neispravno ukoliko neko uči neispravno ezan, znači treba ga zaustaviti i proučiti ponovo, ponovo ezan. Šta je još neispravno? Neispravno je ešhedu enne muhammedarre sulu ili rasule Ako kaže ešhedu enne muhammedan rasul Allah on još nije rekao šta hoće da kaže. On kaže Time je rekao, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Šta? Kao da je rekao, još nije završio misel. Još nije završena rečenica. Kao da je rekao, svjedočim da je Allahov poslanik Muhammed. Šta? Još nije završio misel. Zato se mora strogo voditi računa. Rasulu. Ešhedu enne Muhammeden Rasulu. Rasulullah svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Znači sad je završena misla. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Rasulullah. Lulla, znači lu, nije le. To je, dakle, jedna isto greška. Isto tako, hayye ala salah hayye nije hayya ali ovo greška koja je greška ali ne mijenja značenje ne mijenja značenje i sa tim je ezan ispravan hayya ala salah ako kaže ispravno ne mijenja značenje ezan je ispravan neispravno je ali je ezan ispravan Jeste razumni, braći? Isto tako, ako bi se nekome potkralo pa rekao Allahu vekbar, i često se to dešava, Allahu ve, umjesto ekbar, vekbar, je pogrešno, ali ne kvari, ne kvari značenje i ne kvari jeza. Allah najbolje zna, to bi za, za namaz, dakle, bio bi ovaj, neispravno. Međutim, u Ezanu, ako bi se potkralo, umjesto ekber da kaže u ekber Allahu ekber ezan bi ostao ispravan zato što još uvijek nije promijenio značenje promijenio znači promijenio je izgovor ali nije promijenio značenje zato treba strogo voditi računa Allahu e hu e i kod nas je inače zato što u nas u jeziku nema oštrog prelaženja sa vokala na vokal u e i e a e to kod nas nema u jeziku, a u arapskom ima često. I zato mi kažemo džae, džae, džae, a nije džae, nego džae. Dakle, to su određene potiškoće koje mi imamo. Zato isto Allahu e, hu e, u e. Dakle, ovdje strogo treba Allahu ekber. Allahu ekber. Dakle, to je što se tiče ispravnosti. To je što se tiče ispravnosti. Treba napomenuti da je ispravno ukoliko ezan prouči i dijete. Čak i ako nije punoljetno, ali je dakle dijete koje ispravno uči. Jeste, može i to. Može biti i imam. Može biti i imam, ali ako je, dakle, e, nije, ne mora biti punoljetno, dovoljno je da je znači da, da je razum, razumno dijete. Da je razumno dijete. Dobro. Ezan kvari, velika pauza. Prouči četiri tekbira i onda ode, ode, ode uzme abdest. Kad se vrati, ne može nastaviti. Mora početi iz početka. Velika pauza. Kvari ezan. Drugo što kvari ezan je i kratka pauza, ali ako je napravi zbog harama. Na primjer, jedan ustane da uči ezan, ostali pričaju gibete nekog. I on rekao četiri puta Allahu Ekber i onda se okrene njima i kaže jest, jest, taj, taj, tako i tako. I opet nastavi haram, skloni se, treba ponovo učiti ezan. Znači, napravio je malu pauzu, ali haramom. Ali ako bi napravio malu pauzu halalom, halalom, znači uči ezan, On uči jezna, neko najeće i pita, jel došao Muhammed? On kaže, jes, došao jednog tamo i nastavi dalje učiti ezan. Jel pokvaren ezan? Nije pokvaren ezan. Zato što nije rekao ništa što je haram. Rekao, ovo me pokazam gdje je ono za kog pita. Ono, onaj za kog pita. Jel tako? Znači, ove stvari isto tako isto tako bitne. Isto tako ezan treba od početka do kraja da prouči jedan. Ne može dok dopuno proučiti jedan, pa mu se nešto smučilo, da onda drugi sam nastavi. Ne može. Ako on prekine i ne, ne, ne prouči do kraja, drugi koji uzme da uči ezan, uči od početka. Uči od početka. Ste razumili, braći? Zato što je dakle ezan kao cijelina i kao ibadet propisan kao fard kifaje, nije kao fard ajn. Ako je fard kifaje, znači onaj ko preuzme tu obavezu treba da iznese do kraja. A tamo gdje je fard ajn, fard ajn, Allah najbolje zna da u tom kontekstu fukaha stavila tako da je šart da treba da on prouči taj koji počne da, pro, da uči da prouči do kraja jer je on ponio znači tu obavezu u ime svih je li tako šta je još bitno za, za, za ezan da je ezan neispravan ukoliko se prouči prije vremena neispravan. Ukoliko se prouči prije vremena, treba, treba ga opet proučiti kad vrijeme nastupi. Kad vrijeme nastupi. Šta je e, isto tako bitno ovdje? Ukoliko se razlikuju ukoliko se razlikuju dvije vaktije koja se uzima kasnije zašto To bi isto bilo kad bi sigurno, ja je, praktično u tom drugo vrijeme se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. A u ono prvo vrijeme se još ne slažu. Na primjer, dvojicu odredimo da nam odrede kad će se učiti za saba ezan. I jedan poviče zora je uči ezan, drugi viče ne, nije još. Znači sad se razilaze. Tek nakon izvesnog vremena i onaj drugi će reći, e, eh, sad je, E kad onaj drugi kaže, onda se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. Znači uzima se kasni. Ono kasnije vrijeme se uzima. I ujutro i naveće, uvijek. Uvijek. S tim što treba ovdje napomenuti da razlike od minut, dva, tri su zanemarljive razlike. Ovo se spominje ako bi bila razlika 10 minuta 10 minuta, onda je to znači već vrijeme koje je bitno, znači za 10 minuta puno se situacija promijeni, je tako? A 2-3 minuta to Allah najbolje zna, nema nikakve nema nikakve, nikakvog uticaja. Tako ako bi se desilo da ovdje neko počne učiti minut prije vremena, 2 minuta prije. Inša Allah, ne treba zbog toga ponavljati ezan. Dobro. Buj. E, ovdje se dozvoljene znači dva tekbira spojiti i napraviti kao jednu rečenicu. Allahu akbar, Allahu akbar. To je dozvoljeno. Allahu akbar, Allahu akbar. Znači dvije rečenice spojiti kao jednu, to je dozvoljeno. Izgovorio si ih. Izgovorio si samo što se ispojio. Još šta je bitno ovdje puno braće, puno braće griješi kad uči ezan zato što dodaje teštit tamo gdje ga nema. Hayya ala salla nije salla sala hayya ala sala hayya ala sala znači na l nema teštira isto tako hayya ala falah falah nema fellah ne fellah je seljak zemljoradnik hayya ala al-falah na Allah nema tešdida ni hayya ala salah ni hayya ala al-falah isto tako i to je greška znači prije sada nema l ne izgovara se ne, nego odmah sad hayya ala salah dok hayya ala al-falah ovde ima prije f ima l izgovara se Isto tako to je veliki Allahu akbar. Treba sa teštidom tu lam izgovoriti. Dobro. Ako se spajaju dva namaza, onda se uči jedan ezan, a za svaki namaz i kamet. A za svaki namaz i kamet. Šta je još bitno spomenuti za ezan? Sunnet je, dakle, mustahab, poželjno, da onaj ko čuje ezan, da ponavlja kad je Allah subhanahu wa ta'ala obećao veliku nagradu onome ko uči jezan da ne bi ostali ostali bez nagrade ko hoće nagradu znači ovdje često bude problem hoće da uči jezan, hoće nagradu ako hoćeš nagradu pusti nekoga drugog nek uči jezan a ti ponavljaj za njim i opet ćeš teći nagradu, kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, kada neko uči jezan, ponavljajte za njim, jel, ono što kaže, i na kraju šta kad završi ezan doneste salavat na mene i proučite dovu koju dovu jest Allahumma rabba hadihi da'wati tamme والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته neki još dodaju inneke la tuhlifu l-mi'ad nije i svejedno uglavnom neki kažu da ova zadnja rečenica nije sahi uglavnom ukoliko se izgovori inša Allah da, da je sahih da je sahih da se doda i to da se doda i to na kraju da je sahih onaj koji ponavlja za mu jezino ponavlja u sebi ne ponavlja naglas ponavlja u sebi ponavlja isto što i govori mu jezin, osim kad mu jezin govori hayya ala sara, hayya ala al falah. Onda ponavlja la havla wala kuvvete illa billah. Nema dakle ni, ni moći ni snage, nema onoga ko će promijeniti stanje, niti snage da promijeni stanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema onoga ko će promijeniti stanje, niti onoga ko ima snage da promijeni stanje, osim Allaha subhanahu wa ta'ala la hawla wa la kuvvete illa billah ujutro na sabahu kad se čuje es salatu hayru minan naum ponavlja se es salatu hayru minan naum isto tako u nekim hadisima se prenosi kad se čuje šehadet da se kaže wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah i da se još kaže raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammedin rasula wa bi muhammedin Rasula. Isto tako u nekim predajama se spominje i to. Tako ako nekoga čujete da i to kaže, znači imaju neke, ima nekakve osnovi. Prevod Ati Muhammeden il vasilete daje Muhammedu el vasile. Vasile je visoki, visoka deređa i visok položaj za koji je poslanik sallahu alaihi wasallam rekao da neće mjesto u džennetu koje neće biti dato, bit će dato samo jednom Allahovom robu i kaže nadam se da će to biti ja i zato je ostavio preporučio ummetu da uči dobu da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da da Muhammedu sallahu alaihi wa sallam to mjesto to mjesto u džennetu kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam kad je to rekao va erđu en ekune ene Uve. nadam se da će ja biti da će ja biti taj zato je ostalo da ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem traži i dovi Allah subhanahu wa ta'ala da mu da to mjesto. Wal fadila, fadila je isto tako počast. Šta je to počast ta? Znači počasno mjesto među svim robovima, a posebna je počast i počasno mjesto da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegovim šefaatom početi suđenje. Jer svi će ljudi ići od Adama alejhi selam tražiti pa od Ibrahima alejhi selam pa od Musa a.s. pa od Isa a.s. svi će odbiti i onda će Muhammed s.a.s. učiniti šefat i početi suđenje. I svi ljudi, znači, počasno mjesto u odnosu na sve ljude će imati Muhammed s.a.s. Zato je poslanik s.a.s. rekao ko ponavlja ovo za mujezinom i na kraju prouči ovu dovu, ti učiš dovu za poslanika da dobije počasno mjesto da učini šefat za sve ljude, kaže ko to uradi imat će moj šefat jer ti si dobio Allah subhanahu wa ta'ala molio da da poslaniku Muhammedu sallahu alaihi wa sallam šefat kad mu Allah da onda će on činiti šefat za tebe za tebe znači nagrada se može postići i ponavljanjem ne mora uvijek samo učenjem ezana dobro ovo je bilo otprilike sve što se tiče ezana i kameta. Sljedeći put nastavljamo o ostalim šartovima, o, ne o ostalim zato što ezan i kamet nisu šartovi za namaz, nego govorimo o šartovima za namaz. Ukoliko imate pitanja, bujrom, ukoliko nemate, malo se osvježite, promijenite, ajde ste promijenite sa, sa jacijom. Pitanje, da li je dozvoljeno sjediti sa osobama koji je nose muslimanska imena, a ismijavaju se sa muslimanskim naredbom, znači sa šerijetom nije dozvoljeno sjediti sa takvima koji se ismijavaju sa vjerom nije dozvoljeno zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allah vam je već objavio kad enzel alaikum i na drugom mjestu e, na jednom mjestu Allah vam je već objavio znači u sure Nisa kad čujete da se Allahovi ajeti ismijavaju ili kuf čini da ne sjedite sa njima sve dok ne promijeni govor a u drugom ajetu kaže وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَهُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ a kad čuješ da se Allahovi ajeti ismijavaju i da se kufr čini nemoj sjediti sa njima dok ne promijene dok ne promijene temu znači da pričaju o nečem drugom I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu A ako te šeitan učini pa zaboraviš fala taq'ud ba'da dhikra I nemoj onda kad se sjetiš ne nemoj više da sjediš sa njim Nemoj onda kad se sjetiš istog trenutka ustani i napusti to sjelo Svejedno ovo se odnosi na sve čak i muslimani koji obavljaju namaz ukoliko bi im se potkralo i počeli se ismijavati Allahovim ajetima i sa njima ne smiješ sjediti i sa njima ne smiješ sjediti jer su oni s tim ismijavanjem već izišli izvjeri onaj koji stalno obavlja namaz ako se počne ismijavati šerijatu višeženstvu raznim temama počne se ismijavati izišu izvjeri odmah treba napustiti to sjelo da li je dozvoljeno sjelo sa onima koji piju opojna pića dakle piju alkohol, nije. Nije dozvoljeno. Oni koji puše, znači troše duhan, sa njima je dozvoljeno. Znači nije haram sa njima sjediti, ali se ima mora, imaš obavezu da ih upomeneš da je to haram. Imaš, nije zdravo jest. Mora se, mo, moraš i opomenuti ako imaš moć, ako su tvoja djeca da im zabraniš, moraš im zabraniti ako nemaš moći nad njima moraš ih opomenuti da, da je to haram i da to ne radi to je bilo otprilike pitanje dalje da li je dozvoljeno poslije farz namaza da se uči salavat da se poklanja fatiha mrtvima to je svakako od bidata nije propisano nego ima tačno koji je zikr propisan poslije i fri, i prije i poslije namaza, znači propisani zikor prije namaza, poslije između svakog ezana i kameta je vrijeme kad se prima i dove i tad treba upućivati dove molite Allah subhanahu wa ta'ala za ono što te interesuje i što želiš i od Donjaluka i Ahireta da li je dozvoljeno praviti melude i hatme u kući ovo smo više puta spominjali i ovo svi znate da je to haram da je to bidat da to nema nikakve veze sa islamom, da od toga nema nikako, niko nikakve koristi, osim onaj hođa koji dođe da kasira. A i on od toga ima samo štetu, što je kasirao. Da li je dozvoljeno umrlom učiti nur dovu? Nur dova je bidat, haram. Haram. Nur dova, kogod je nađe, vidi, čuje za nju dužan je da je uništi. Nurdove. Dalje, učenje Jasina. Učenje Kur'ana općenito treba učiti sebi Kur'an. Učiti sebi Kur'an. A za mrtvog ne treba mu učiti Kur'an, nego mu treba uputiti dovu. Ti uči za sebe Kur'an, tebi trebaju ta dobra djela. A mrtvom će koristiti dova. Da ti kažeš, ja rabi, oprosti mu, smilujmo se. To vrijedi. Ima u šerijatu, znači od čega mrtvi ima koristi, ima zabilježeno, prenašeno. Ima koristi od dovi. Od dovi. Kao što su rekli hadis, da se troje vrati od, iza mrtvog, od, ostaje iza mrtvog troje, što, od čega on ima koristi. Od toga dova, koji za njega pućuju iza njega. Ima da se hađ obavi, ako je bio obavezan da obavi hađ, pa umru da se za njega obavi hađ. Ima prenešeno je da žena pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem odnosno jedan od ashaba da podijeli sadaku za svog roditelja hoće li imati od toga koristi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da hoće. Ima šta još ima? za njega dug da se vrati, to je sadaka, kurban da se zakulje, kurban kad se zakulje smatra se kao sadaka, da se zakulje kurban pa da se podijeli, isto se smatra sadakom. To su stvari koje imaju osnove u šerijatu i njih činimo. Sve drugo što nema osnovi u šarijatu, ne čini se za mrtvog. Od toga je i učenje Kur'ana. Ima e, sura Jasin, ono općenito nema, ne govori o mrtvom. Ona je za žive i ibret za žive. Govori se o, o ibretima i Allahovim dokazima o njegovom stvaranju, o suncu i mjesecu, o džennetu, o proživljenju i tako dalje ono je za, za žive sure jasin šta ima ima hadis kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis je daif al kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem učite jasin ala meutaku odnosi se na samrti učite jasin onima koji, vašima koji su na samrti zašto? zato što se govori tim ajetima o ibretima od, o džennetu, o džehennemu zato jer u tom trenutku njem dolazi šeitan E da ga ne bi šeitan sa vladu, to u posljednje vrijeme on sluša Allahove riječi, Allahove ajete. Ali to je onaj koji, koji to razumije. Zato se čovjeku na samrti ili uči Kur'an, ili uči Jasin, ili se zikr. Uči ne bilo onaj koji je na samrti ponavljao zikr za tebom, pa da budu zadnje riječi koje je izgovorio zikr. Dakle, to je dok je, dok je na samrti. Dok je na samrti. Kad umre, kad umre, završen. Dobro. Može li se uzeti preko tankih čarapa meso? Može. Jel čarapa? Može se preko nje uzeti meso. Kod žena što se tiče ovih najlonki, tu je teško reći da je to čarapa. To nije čarapa. To nije čarapa, to je, dakle, nema ulogu da štiti nogu da grije nogu, nego ima ulogu samo da promijeni boju noge i da je uljepša. Zato se to ne smatra čarapom, je li tako? Je li to čarapa? Nije. Može. Može. Ne, ne smeta. Općenito, ako je na otvorenom mjestu, ne smije tako ovaj pokazivati i otkrivati nogu sa tom čarapom onda će preko te čarape obući čarapu koja pokriva nogu pa će učiniti meso. Ne smije pokazivati, jer je sa tom čarapom i bez nje kao isto. Ako se putuje i doće u situaciju da, da se izuje sa takvom čarapom, se ne smije ni izut. Mora obut od kuće čarapu s kojom se smije izut iako je na otvorenom prostoru da se noga vidi taka sa tom čarapom, onda ne smije ta pokrivena noga, je tako? A sa onom čarapom ako se vidi otkrivena noga, ne smije se vidjeti. Eto o čem se radi. Čovjek smije. Čovjek smije. Ako je na otvorenom, vi kažete na otvorenom prostoru, znači bonješano sa ljudima, samo je čovjek vidi, onda može obrati tu čarapu, ali mora obrati noge jer se to ne smatra čarapom. Jel to čarapa? Šta je čarapa? Znači nešto što grije nogu, štiti nogu. Ovo samo uljepšava. Ni od vetra, ni od kiše. Ništa. Sve dok se zove čarapa, ne štiti ni od cipila, od žulja. Znači, ne štiti ni od čega. Ne štiti. Znači, sve dok se zove čarapa, dok i koliko, dakle, ima grije nogu, štiti nogu, može se mes uzimati. Dobro. Dobro pitanje. Ako možete da pojasnite to da je unuk Božeg poslanika sallahu alaihi sallam Hasan ženio se kako u nekim predama stoji sa više od 50 žena. Dakle, ovo što se prenosi da je Hasan radijallahu anhu ženio se puno, ovo nije povezano sa privremenim brakom. On je svaku ženu ženio da živi sa njom. Ste razumili, braću? svaku ženu je ženio da živi sa njom, ali je bio takve naravi da je puno otpuštao žene. Obzirom da je bio unuk Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije mu uopšte bio problem kad god hoće da se oženi, da se oženi, jer je svako voli udat za njega. Pa je Ali radijallahu anhu jednom prilikom sa Mimbera rekao nemojte ženiti više Aliju, jer on puno otpušta žene, pa su oni njemu odgovorili, ti nemaš sa tim ništa. Mi njega volimo, mi ćemo njega ženiti. Dokle god on hoće, neko otpušta. Ste razumili? Znači, ne možeš ti to haramiti, to njemu halal. Ovdje se ne radi o privremenom braku, a udu bila. Hasan, radi Allah, se nije ženio s nijetom da privremeno ženi sa nekom. Sa svukom je ženio je da bum bude žena. Ali je puno, puno razvodio, otpuštao. Dobro. Zašto je Nurdova haram? Zato što u njoj ima lažnih obećanja, zato što je izmišljena, zato što u njoj ima stvari koje su haram, zato što onaj koji napiše tu dovu propisuje da je učiš tačno određeno vrijeme, pa da je kopiraš na deset papira, pa da će ti biti ovo, a ako je naučiš, učiš, bit će ti to i to. Znači sve haram, sve izmišljeno, izmišlja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Daje obećanja, ako je učiš, bit će ti to i to. Ko to može obećati? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. A nigdje nema da je to Allah obećao. Ko je taj koji slago na Allaha? Onaj ko slaži na poslanika sallaha alaihi wa sallam, fel je tebeu a makadahu minan nar, nek se pripremi mjesto u džahennem. Eto što je haram treba li još dokazivati što je haram Wallahi ne ja veći grije slago je na Allaha na Allahovog poslanika uči nur da bit to i to ko to ima pravo reći samo to možemo saznati samo putem objavi putem Kur'ana i sunneta nigdje ni u Kur'anu i sunnetu nema ove dove niti ovog obećanja prema tome onaj koji to napisu on je slagovan Allaha i na Allahovog poslanika nema veće grije automatski je džehennemlije automatski je sebi pripremi, nek se pripremi za džehennem. Sam je sebi izgradio mjesto u džehennem. Eto zašto je nur dova haram. Da li je dozvoljeno smatrati sufije koji vjeruju da su šehovi poznaju gajb i da njihovi šehovi upravljaju kosmosom da su kafiri, naravno da su mušrici. Onaj ko smatra da njegov šejih zna nešto od gajba, ili da neka gatara zna od gajba nešto, ili da upravlja dijelom svemira, on je time učinio širk i on je mušrik naravno ovdje kažemo on je time učinio širk ali nećemo se prema njem ponašati odmah kao prema kafiru i mušriku dok sa njim ne porazgovaramo dok ne, ne ponudimo sve dokaze na najljepši način a ne da mu nudimo dokaze na način da on pobjegne od nas pa da uzinadno da neće da prihvati ne, na najljepši način da mu predočimo i dokažemo da je ono što, u što on vjeruje širk i da se mora toga kloniti. Pa ako poslije toga ustraje, onda onda je dakle ustraju u svom širku i kufru. Neki kažu da nije haram muškarce nositi hlače duže do ispod članaka. Da li je to mekruh ili haram? To je haram. Nositi hlače preko članaka. Preko članaka je haram šta je haram? Definicija velikog grijeha je da je svaki grijeh za koji je zapriječen kaznom na dunjaluku, znači propisana je kazna na dunjaluku. Ako ukradeš, osjećaš se ruka. Zato kažu krađa veliki grije. Zato što ima propisana kazna za to. Ili se prijeti kaznom na ahiretu, džehennemom, na ahiretu ili se prijeti Allahovom mržnjom i prokledstvom. Koji god grijeh, uz koji god grijeh je spomenuta džehennem, da će biti kažnjen džehennemom, ima propisana na dunjaluku kazna, uz koji god grijeh je spomenuta Allahova srđba i prokledstvo, to je veliki grijeh. Po pitanju puštanja nogavica ili bilo kakve odjeće preko članaka, ima i dva hadisa. U jednom hadisu kaže poslanik sallahu alaihi vselem ko pusti nogavice, odnosno nije nogavice, nego odjeću preko članaka iz oholosti. Allah subhanahu wa ta'ala neće u njega gledati.